Visa yra jo valdžioje. Visa yra jo valdžioje. Jis suteikia nuraminimą sielos gelmėje. Visa yra jo valdžioje. Garbė viešpačiui. Palenkime galvas kartu. Dangiškasis tėvė, mes tokie dėkingi tau, kad mes tikime, jog dalykai, kurie yra mūsų priešakyje, mūsų ateitis, mūsų likimas, tai nėra pagrysta politika, tai nėra pagrysta kitais žmonėmis, Mes tokie dėkingi, kad tai nėra pagrysta net mumis pačiais. Jeigu tai būtų pagrysta manimi, kurgi aš galiausiai atsidurčiau? Bet mes tokie dėkingi tėvė, kad tu turėjai planą mūsų gyvenimams. Kaip girdėjau tavo pranašo, kurią dieną sakant, kad mes atėjome į šią žemę Dievo valia ir lygiai taip pat ją paliksime. Aš meldžiu, kad kai mes žiūrėsime į tavo žodį šią dieną, kad tu padėtų mums pamatyti. Viešpatė, kad šiame didingame tavo plane yra tiek daug dalykų, kurie gali paveikti mūsų gyvenimus. Ir tai nereiškia, kad kiekvienas žingsnis šioje kelionėje, kad jis bus numatytas, kad mes vaikščiotume kaip pralaimėtojai arba sergantis arba su problemomis, tačiau padėk mums pamatyti, kad galutinis rezultatas, likimas iš tiesų bus visiškai pagal tavo planą. Tačiau yra daugybė dalykų tarp taško A ir taško B, kurie gali būti paveikti mumis pačiais. Aš maldžiu padėk mums viešpatė, kalbėk iš savo žodžio tėvę Jėzaus vardu. Amen. Kiek galite pasakyti, kad gera būti viešpatės namuose šiandieną? Perskaitykime iš Filipiečiams ketvirtos skyriaus ir vėl šiandieną Filipiečiams keturi, ketvirta eilutė. Norėčiau kalbėti tema, imant mintis į nelaisvę. Imant mintis į nelaisvę. Džiaukitės viešpatyje visuomet ir vėl kartoju džiaukitės. Jūsų romumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Niekuo nesirūpinkite. Tai reiškia neturėti jokio rūpeščio. Bet visose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė pranokstanti visokį supratimą – saugos jūsų širdis ir mintis, angliškai protus, Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Kiek iš jūsų tikite, kad tame yra vertė? Kiek iš jūsų tikite, kad tai yra Dievo žodis? Te tai laiminais Dievas galite sėstis. Ir jei iš tiesų mes tikime, kad tai yra Dievo žodis, kuriame yra vertė, kaip jūs ir pasakėte, kad jūs tikite ir sutikote, kad tame yra vertė, žodžio viduje yra kažkas, kas lypi kiekvienam iš mūsų, kaip krikščionims. Mes žinome, kad paprasčiausias prieimimas žodžio iš protinės būsenos gali padaryti nuostabius dalykus ir dauguma žmonių savo gyvenimuose tiesiog paima žodį, netgi finansinį aspektą. Ir tai yra priežastis, kodėl tie televiziniai pamokslininkai ir visi kiti tie žmonės, kaip jie gali gauti tą palaiminimų pusę. Tai yra dievo įstatymas. Ir tas dievo įstatymas nėra skirtas tik tai nuotakai. Matote, kada dievo įstatymas buvo sukurtas visatai, augmenijos pasauliui, gyvūnijos pasauliui, daugumai dalykų. Biblija mums sako, kad lietus krenta ant teisėjo ir ant neteisėjo. Tai yra dievo įstatymas nustatymas. Nuotaka nėra vienintelė, kuri jaus saulės naudą. Nuotaka nėra vienintelė, kuri jaus atmosferos naudą, degonies, azoto. Kiekvienas žmogus gyvenantis ant žemės paviršiaus, netgi jeigu jam būtų kažkas ir sutrikę fiziškai, Jie jaus naudą iš degonies atmosferos, kurią Dievo sukūrė prieš daug tūkstančių metų. Ir tai faktiškai galima pritaikyti ir dvasiškai. Dauguma žmonių paima atitinkamus žodžius iš Dievo žodžio. Jie gali pabrėžti vien tik tai išgydymą, stebuklus, palaiminimus, apstumą, bet yra įstatymas tam Dievo pažadui. Atrodys kaip paleistuvės, rengsis kaip Izabelės, jie negyvens teisingai. Tačiau jie galės įžengti į šį Dievo įstatymą ir padaryti jį veikiantį. Ir yra daug žmonių, kurie gyvens geresnį gyvenimą negu jie, tačiau jie tiesiog neturės supratimą to įstatymo, tačiau jie jausis liktai Dievas, jiems yra skolingas tą įstatymą. Ir kada mes mastome, kad Dievas mums kažką skolingas, mes jau papuolame į bėdą. Tačiau, jeigu mes galime prieiti prie jo su tokiu mąstymu, kad jis nėra man nieko skolingas, kad jis duos man tai, grindžiant mano tikėjimu ir jo įstatymu. Kad aš suprantu, turiu tą tikėjimą reikalingą supratimų įstatymo. Tačiau žinioje žmonės labai dažnai prieina prie Dievo pažado su šiuo mąstymu, kad Dievas man tai yra skolingas, kadangi aš esu nuotaka. Jis absoliučiai tau nieko neskolingas. Nieko, absoliučiai nieko. Bet jeigu mes prieiname tokiu pačiu būdu, kaip prie bet kurio kito Dievo pažado, per tikėjimo principą ir turime suvokimą, kad Dievas išpildys savo pačio žodžius, tada Dievas taip ir padarys. Bet jeigu mes prieiname prie to kažkaip tai grindžiant savo asmenybę, kad aš esu nuotaka ir Dievas absoliučiai man tai skolingas, šiuo pagrindu jis niekados mums nieko neduos. Tik tai jo žodžio pagrindu jis mums kažką gali duoti. Tad žiūrint į Dievo pažadus, aš žinau, kad žmonėms tai yra suklupimas, kadangi jie žiūri ir sako, o šitas žmogus, jo malda buvo atsakyta, o jie net netiki žinia, jiems ir nereikia tikėti. Jiems nereikia tikėti žinia, kad galėtų tikėti, kad Dievas gali išgelbėti nusidėlį. Jiems nereikia tikėti žinia, kad tikėtų, kad jo žaizdomis mes esame išgydyti, jie tiki Bibliją tikėdami tuo. Todėl jų požiūris turi paprastą pagrindą. Na ką, yra Jėzaus žaizdos, todėl aš galiu būti išgydytas. Niekados negirdėjau apie Vilimą Brankamą, niekados nejau žinios bažnyčią, kad už mane pasimelsto, o jūs galite sėdėti čia su įvairiomis lygomis, negalavimais, tačiau jūsų požiūris yra, aš esu juk žinioje. Tu taip pat gali atsidurti kiaulidėje. Jeigu toks bus tavo požiūris, Dievas tau nieko neduos. Aš leisiu jums sėdėti ir klausti savęs, ar jis turi citatą, kad pagrįstų savo žodžius. Aš noriu, kad jūs pamastytumėte dabar, jeigu mūsų mintis reikia imti nelaisvę, kodėl? Kodėl jas reikia imti nelaisvę? Jeigu mes gavome įpareigojimą iš Dievo dvasios imti mintis į nelaisvę, kodėl jas reikia imti į nelaisvę? Juk jos visos yra tyros, dieviškos kilmės, šventos, nekenksmingos. Jeigu tai yra dalykai, kurie atneš mums naudą visais klausimais, kodėl tada tas mintis reikia imti nelaisvę? Mes žinome, kad visos mūsų mintis nėra tyros, visos mintis nėra dieviškos kilmės, visos mintis nėra naudingos mums. Dauguma minčių, kurios ateina į Dievo vaikų protus, tai nereiškia, kad jų kilmė yra danguje, arba kad jų kilmė yra tavyje. Todėl, kad tavo protas yra pasiekiamas tiek dieviškai jėgai ir blogio jėgai. Jos abi turi galimybę siūsti, išreikšti mintis į tavo protą. Taipogi ir tu pats turi tą pačią galimybę išreikšti, siūsti mintis, mąstyti apie dalykus, kurie nėra nei iš Dievo, nei iš velnio. Tai yra iš tavęs tie dalykai, teisingai. Taigi jie guli palaidoti pasąmonėje, Dėl tų dalykų, apie kuriuos jūs mąstėte, mintis, kai jūs buvote vaikai, už ko jūs buvote įsikybę, ko jūs tikėjote, ar tai buvo klaidžiamokslis, kas tai būtų bebuvęs, dauguma tų dalykų vis dar įskiepyti mumise iki šios dienos. Dauguma mūsų veiksmų, kurie pasireiškia iš pasamoninių veiksmų mūsų gyvenime, apie kuriuos mes net nemastome, nemedituojame, tačiau yra kažkas, kas yra saugoma giliai tavyje ir tai tampa veiksmu, Tu jį taip išreiškiai, kad tau net nereikia mąstyti apie tai. O kaip būtų nuostabu, jeigu su tikėjimu būtų lygiai taip pat. Kad tikėjimas būtų antiekis iš aknės mūsų gyvenimuose. Pasakysi, ar gali tai būti? Pranašas pasakė, kad gali. Kad tai taptų antiek mums realu. Lyg tai užvedame rakteliu automobilį arba einame į parduotuvę ar į darbą. Bet turi būti dalykai, kurie mums teisingą požiūrį suteikia. Ar viską Dievas padarys dieviškojų būdu, ar Dievas antgamtiškai pakeis visas mano prote esančias mintis, kurios yra priešingos jo žodžių, jis nepakeis. Bet yra atitinkami dalykai, kuriuos jis man ir tau sako padaryti. Ir jeigu mes savo dalies neatliksime, mes apribosime ir uždrausime Dievo atlikti jo antgamtinę dalį. Žiūrėkite, Izaijo 26 skyrius 3 eilutė. Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki tavimi. Kiek iš jūsų norėtumėte turėti tobulą ramybę? Štai paprastas pritaikymas. Tu turi išlaikyti savo protą pasitikinti viešpačiu. Taigi tai reiškia, kad aš turiu atsisakyti visų rūpeščių, visų kūniškumų, nesąmonių. Tai yra, kodėl mes neturime to, kadangi mes nenorime atlikti savo dalies. Žiūrėkite, tu suteiksi tobulą ramybę, tiems, kurie pasitikė. Žiūrėkite žodžio reikšmę – pasitikė. Tai reiškia ilsėtis, pasitikėti, pasiremti, palaikyti, puoselėti, išlaikyti, atgaivinti, atgimti. Taigi tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurių protas ilsisi, pasitiki, pasiremia, palaikomas, puoselėjimas, išlaikomas, atgaivinamas, atgimdomas viešpaties. Tad jeigu taip buvo Senajame testamente, bet gimimo iš aukšto, tai ant kiek daugiau tai gali įsireikšti mūsų gyvenimuose šiandieną, kai mūsų sielos buvo atgimdytos Dievo galios. Atkreipkite dėmesį Jėzaus žodžius, mato 15.17. Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan? O kas išeina iš burnos, Atsiminkite, jie išeina iš judaizmo, iš mozės įstatymų, nevalgysi to, nevalgysi no, o Jėzus jiems pristato naująją sąjungą. Įsivaizduokite, kaip jiems tai buvo sudėtinga. Tu buvai užaugintas visą savo gyvenimą nevalgyti atitinkamo maisto, atitinkamų augalų, daržovių, įvairių dalykų kiaulienos negalėjai valgyti, tu negalėjai netgi sėti lino ir vilnos tame pačiame lauke, tu negalėjai sumaišyti sėklų ar kokių kitų dalykų. Taigi Jėzus ateina ir pristato jiems naująjį būdą. Ir žiūrėkite, kiekvienas kasnis, kurį jie dėdavo į burną, jie stebėdavo, jis turi būti švarus, pateiktas atitinkamu būdu, tu negalėjai gerti oškos pieno ir valgyti kartu avinėlio mėsą, turėjai valgyti duoną atitinkamu būdu, salotas galėjai maišyti atitinkamu būdu, o dabar Jėzus ateina ir sako, žiūrėkite, jauni nėra svarbu, kas įeina į tavo pilvą, kas patenka į pilvą. Vertė yra tame, kas neįeina į tavo burną, bet kas išeina iš tavo burnos. Todėl jiems prireikė daugybės metų. Atsiminkite, Jėzus turėjo parodyti Petrui viziją, kai jisai nuleido iš dangaus tą skraistę ir jisai pamatė visus tuos nešvarius gyvulius. Ir jis pasakė, kelkis Petrai ir valgyk. Jis pasakė, o ne viešpatė, aš niekada savo gyvenime nevalgiau tokio nešvaraus maisto. Prireikė daugybės metų, kad nuo to išsilaisvinti. ir tai suteikia man ir tau viltį. O, garbė, aš pasakiau, man ir tau yra viltis. Ar jūs suvokiate, kad iš lėto ir palaipsniui jis pradeda iš jų tai išimti ir Jėzus duoda jiems principus Senojo testamento pagrindų, kad nėra svarbu, ką žmogus valgo, ar jisai valgo ošką, ar keulę, ar ten jautieną, tai nesuteršia žmogaus, bet faktiškai kas išeina iš žmogaus burnos, kas kyla iš žmogaus širdies. Žiūrėkite, ar tai yra šis raumo, kuris tavo krūtinėje tuk, tuk, tuk, tuk, tuk plaka, ar tai yra ta širdis? Ne. Jėzus ne apie tai kalba. Žiūrėkite, kaip jis sako, o kas išeina iš burnos, eina iš širdies. Ir tai suteršia žmogų, Žiūrėkite, tai yra nauja idėja, nauja koncepcija. Kadangi jiems viskas buvo išorėje, tai buvo pasaulis, žydiškajame įstatėme nieko nebuvo dvasiško, viskas buvo fiziška. Tai, kad tu liesdavai, tai, kad tu jausdavai, tai, ką tu žiūrėdavai, kiek tu žingsnių padarydavai, eidamas į Dievo buvimą, akivaizda. Viskas buvo absoliučiai fiziška jiems. O dabar yra kalbama apie antgamtinius dalykus, apie kuriuos jie nieko nesupranta. Taigi įsivaizduokite, jo žodžiai buvo tokie keisti jiems. Ir jis pradeda jiems aiškinti tai. Atminkite, paštalai buvo surišti lygiai taip pat tradicijomis, kaip ir kiti vyresniai kunigai. Taigi jisai sako, o iš širdies išeina pikti sumanimai. Kaip tai įmanoma? Kaip mintis gali išeiti iš širdies? iš širdies raumens. Įsivaizduok, kaip jie žiūrėjo į Jėzų, panašiai kaip jūs dabar į mane žiūrite ir sakote, ką jis čia toliau pasakys. Ką jis turi menyje, kalbėdamas apie tas mintis, kad jos išeina iš širdies. Atkreipkite dėmesį, iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, pikžodžiavimai. Dabar jisai nori pakeisti juos nuo tų išorinių dalykų prieimimo į save, iki pašventinimo. Atsiminkite, jie netgi nesėsdavo valgyti patiekalo, pakol jie nenusiplaudavo rankų nuo savo pirštų galiukų iki alkūnės. Kai kurie iš jų buvo tiek įstatymininkai, kad jie nesėsdavo valgyti pietų, pakol nepasikeisdavo turbano, visų rūbų, neduok dievę dulkelė nuo pagonio ant jų užkrito, kai jie buvo turguje. ir jie buvo absoliučiai prarasti. Taigi Jėzus štai čia atkreipė dėmesį į, sako, ar jūs suvokite, kas jūs suteršia, tai yra tai, kas išeina iš jūsų vidaus. Ar jūs suvokite, seserys, kad jūsų plaukai gali būti tinkami, jūsų rankovių ilgis gali būti tinkamas, jūsų sijonas gali būti tinkamas, tačiau savo viduje iš širdies jūs galite būti pražuvusios, begėdiškos ir juodos it naktis. Atkreipkite dėmesį ir vėl Luko 12.28. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, šiandien žaliuojančią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis mažatikiai. Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nesirūpinkite. Angliškai neturėkite abejojančio proto. Kodėl jis nepasakė širdies? Pažiūrėkime į žodžio abejojantis reikšmę, kalbant metaforiškai apie laivus, kurie yra į visas pusės blaškomi vėjų ir bangų. Sukelti asmeniui dvejonės ar nepastovumą protę. Taigi jie tiki žinia, pakol jie negali atsakyti kokio nors klausimo. Tada jie yra nugenami į kitą krantą, jie tada ežero šitame krante atsiduria, po to vėjas pradeda pūsti ir jie tada nuplūduriuoja į kitą krantą. Ir Jėzus sako, nebūkite blaškomo proto, bet paimkite savo mintis į nelaisvę. Paimti kiekvieną mintį, kuri yra priešinga Dievo žodžiui Na, aš suvokiu, kad aš pamokslauju kažką, kas yra visiškai neįmanoma fiziniam žmogui, bet tikėtinai aš pamokslauju žmonėms, kurie yra daugiau negu tik tai fiziniai žmonės. Žiūrėkite, kaip Paulius antrame korintiečiams 10.5 sako, Jais mes nugalėme samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą ir paimame nelaisvėn. Kiekvieną mintį Ar yra kas nors čia, kas tiki, kad tai yra įmanoma? O kuo jūs kiti tikite? Ar yra kas nors čia, kas tiki, kad tai yra įmanoma? Jūs esate tie, kuriems tai išsipildys. Stebėkite tai. Paimame. Nelaisvin. Žiūrėkite į reikšmę žodžio. Nuvesti, patraukti be laisvius užkariauti asmens protą. Kodėl mums reikia rūpintis dėl proto, jeigu siela jau turi šventąją dvasę? Todėl, kad siela nėra ta vieta, kurioje vyksta didingiausia kova. Ar tu suvoki, jeigu tu turi šventąją dvasę, sieloje nevyksta jokia kova? Nėra kovos aplink anspaudą, bet gali būti kova tavo protė. Dabar grįžkime atgal, tiesiog pabandykime sujungti visą tai, jeigu Dievas mums padės. Mes norime pažiūrėti tai iš rašto perspektyvos, žinios ir iš medicininio mokslo. Dabar jūs suvokite, kad Dievas, jis neturi pasiaiškinti, kai jis ką nors pasako. Jisai tiesiog pasako dalykus ir jisai nori, kad mes jais tikėtume. Bet labai dažnai tai mums padeda, kai mes galime suvokti, kodėl būtent tai buvo pasakyta. Ir mes galime tai pažiūrėti iš dvasinės perspektyvos, taipogi ir iš fizinės. Leiskite man tai jums perskaityti. Brolis Michaelas man pasakė, kad ne viskas bus matoma ant ekrano, todėl jūs galėsite atsisiųsti tai iš mūsų puslapio ir vėliau perskaityti. Mūsų mintis ir emocijos kūne atstovauja elektrocheminės reakcijas. Šie cheminiai elementai nuolat plūduriuoja mūsų kūne ir yra saugomi skirtingose kūno dalyse. Tyrimas aiškiai parodo, kad negatyvios mintis ir su jomis sėtini negatyvus cheminiai elementai turi kenksmingą poveikį mūsų sveikatai. Ar jūs tikite tuo? Ar galėsite patikėti tuo, ką dabar perskaitysiu? Keisdamas savo mąstymo modelį, struktūrą, tu gali kontroliuoti savo kūnę pluduriuojančių chemikalų lygmenį. Na, garbė. Po mėnesio galėsiu jaustis 20 metų jaunesniu. Tokia yra neišvengiama mano kryptis. Arba per protą, arba per širdį tokia mano kryptis. Atkreipkite dėmesį, neregys Bartimėjus, Brahamas sako, kada pradedi mąstyti apie dievišką išgydymą, pradedi mąstyti apie Kristų, turėk į savo protę, apie tai, kas šlovinga, garbinga, Biblija sako, mąstykite apie tai. Jei kokia mintis ateina, na, galbūt tai negali būti taip. Galbūt vyk šią mintį iš savo proto, kaip galėdamas greičiau. Pradėk mąstyti apie tai, kas pozityvu. Nori pasakyti, kad brolis Brankamas buvo pozityvaus mąstymo pamokslininkas? Ne naujojo amžiaus tipo, ne šių dienų. Tai yra tiesa, tikras pozityvus mąstymas. Šlovė Dievui. Atkreipkite dėmesį, mąstyk apie tai, kas pozityvu, niekados neįsileisk negatyvių minčių, neleisk joms sustoti, tačiau jei taip nutiktų, išlaikyk savo mintis pozityves. Kiek jums reikia pagalbos šioje vietoje? Aš noriu, kad kiekvienas čia esantis asmo turėtų tai savo mintise, kad vos tik prasidėjus maldai už ligonius, mąstytumėte, kad kiekvienas iš jūsų atsistos ir išeis iš pastato būdamas veikas. O ar brolis Brahamas moko kažkokių tai protinių reiškinių? Taigi, kai tik prasidės maldos eilė, jis nori, kad jie į savo protą įsikaltų. Aš išeisiu šio pastato sveikas. Brolis Brahamas greičiausiai nežinojo. Tuometinis mokslas to nežinojo. Greičiausiai nežinojo tų visų chemikalų, kurie yra įskiriami natūralioje žmogaus anatomijoje, kai yra mastoma negatyvės mintis, bet jisai suvokė dvasinį Dievo principą. Paulius galbūt nežinojo apie visus tuos neuropeptidus. Paulius nieko nesuvokė apie skirtingus dalykus, apie kuriuos mokslas dabar žino, tačiau jisai suvokė ir pagavo iš Dievo įkvėpimą ir jisai pasakė, kaip žmogus masto savo širdyje toks jis ir yra. O, pažiūrėkite, Aš noriu, kad kiekvienas čia esantis asmo turėtų tai savo mintise, kad vos tik prasidėjus maldai už ligonius, mąstytumėte, kad kiekvienas, o, Mąstytumėte, kad kiekvienas iš jūsų atsistos ir išeis iš pastato būdamas veikas, apie nieką kitą daugiau nemastykite. Tik apie tai mąstykite, ką sakiau. Žiūrėkite, aš maniau, kad viskas, ko mums reikia, kryptis, kurie mes turime eiti, tai yra tikėjimas. Tiesiog tikėti, tikėti, tikėti. Ar jūs suvokite, kad jūs galite teisingai tikėti, tačiau mąstyti neteisingai? Aš žinau, kad Dievas yra išgydytojas, aš žinau, kad jis yra išgelbėtojas, bet ir jis gali padaryti tai dėl tavęs. Na, aš nežinau. Matai, tu teisingai tiki, bet nemastai teisingai. Tu nemastai, kad tau asmeniškai jis gali atsidengti. Tai ką tu darai, cituoji logosą. Ir tai yra priežastis. Žiūrėkite į paprastą teiginį. Apie nieką kitą daugiau nemastykite, tik apie tai, ką pasakiau. Apie tai, kas šlovinga, dora, mąstykite apie šios dalykus. Tu negali nieko gauti iš Dievo, turėdamas negatyvę mintį. Todėl tai nėra protas, kuris kontroliuoja materiją, bet žodis kontroliuoja materiją. Tai Dievas panaudojo pradžioje. Žodžiu kontroliavo materiją. Ir materija pradėjo egzistuoti. Jūs galite mąstyti, kad būsite milijonieriais, bet iš anksto noriu pasakyti, kad greičiausiai jūs švaistote savo laiką. Kadangi Dievas žino, kad dauguma iš mūsų neturime pakankamai proto būti milijonieriais. Tad jeigu būčiau jumis, aš mąstyčiau apie tai, kas yra realistiška, o ne apie kvailistes. O aš turėsiu daugybę kadilakų. Ne, tu neturėsi. Aš noriu gyventi name, kurio plotas 3,5 tūkstančių kvadratinių metrų. Aš abejoju tuo. Mąstykite realistiškai, pagal žodį, apie dalykus, kurie suteiks jums naudą kaip Dievo vaikui. Stebėkite vėl, jis sako, 1956. Nemastyk tokio tipo negatyvių minčių. Neleisk joms patekti tavo protą, tegul kiekvienas tavo sakomas žodis bus pozityvus, kiekviena mintis. Žinote, mokiniai po Jėzaus prisikelimo, Kleopas ir jo draugas buvo kelyje į Emausą. Jiem einant ir kalbant apie Jėzų, mastant apie Jėzų, Jėzus žengė iš krūmų ir prie jų prisijungė. Tuo metu, kai jie mąstė apie jį, meditavo apie jį. Būtent tokiu būdu Jėzus elgėsi ir šiandien. Mano širdyje, mano protė. Visą dieną viešpate leisk man vaikščioti jo žodžio šviesoje su dangišku balandžiu, leisk man bendrauti visą dieną. O, ačiū Dievui. Ar jūs tikite tuo, kad tai yra pasiekiama? Ir jūs žinote, dažniausiai tai yra, kai mes mastome apie Dievą ir išlaikome savo protus, nukreiptus į Dievą. Mastome, kad Dievas prie mūsų prisartina. Aš manau, kad tai yra viena didžiausių šios dienos žmonių problema. Savo protose mes turime per daug kitų dalykų. Ne širdyje. Protose. Tu nori pasakyti, kad aš galiu jį mylėti visą savo širdimi, aš galiu mylėti jį visą širdimi, bet aš niekada nemastysiu apie jį. Aš tiesiog mastau apie tą, aną ir kitą, aš mastau apie jo darbus, apie jo žmonės, apie jo bažnyčią, apie jo pranašą, apie jo žinę, bet aš nemastu apie jį. Aš nenoriu tiesiog asmeninio santykio su jumis visais. Jūs man visi patinkate, tačiau jūs manęs neišgelbėjote. Su jumis viskas tvarkoj. Ir aš noriu su jumis praleisti amžinybę, tačiau aš nenoriu garbinti jūsų. Gerai? Man patinka būti su jumis, tačiau aš noriu būti visą laiką su juo, nes jis yra priežastis visako. Atkreipkite dėmesį, kaip tai yra paprasta negatyvumui prasiskverbti šalia pozityvumo. Stebėkite, koks šetonas yra gudrus. Tai yra viena didžiausių šios dienos žmonių problema. Savo protose mes turime per daug kitų dalykų, net kai ateiname į išgydymo susirinkimą. Mes, atrodo, mastome. Na, šį vakarą aš negavau maldos kortelės. Pažiūrėkite į šią negatyvę mintį. Tai nėra, kad ta žmogus yra klaidingas pranašas. Dievas nėra išgydytojas. Dievas melagis. Tiesiog paprasta mintelė, aš niekada negavau maldos kortelės. Stebėkite, aš niekada negavau maldos kortelės. Arba turbūt už mane nepasimels. Mes niekada negalėsime daug pasiekti, kol turėsime tokias mintis. Tai ką tokia mintis yra kenksminga, žalinga? Tokio tipo mintis gali nutraukti gavimą Dievo palaiminimu? Aš juk nesakau, kad nėra Dievo, kad jis miręs. Aš nesakau, kad jis negali manęs išgydyti. Aš tiesiog sakau, na, gal jis mane išgydys, o gal ir ne šiandieną. Taigi aš ateinu į bažnyčią, Ir aš įsikalu tai savo protą, o aš nenorėjau, kad brolis Donis tą kryptimį pamokslautų, tai ne mano poreikis. Ir jūs sėdite su ta negatyvia mintimi viso susirinkimo metu. Ir Dievas galbūt norėjo, kad aš studijuočiau šią temą dėl tavęs. Tačiau savo protė tu tai suvokiai klaidingų būdų nuo pat pradžių. Ir tu sėdėjai visą likusi susirinkimą užsidaręs nuo manęs. O viešpatie, Mes niekados negalėsime daug pasiekti, kol turėsime tokias mintis. Būkime pozityvus savo mąstymė. Atkreipkite dėmesį, kas yra šventoji dvasia 59. Vieną naktį, kai buvo kiek po vidurnakčio, aš su žmona po maldos kalbėjimuose su viešpačiu Priklaupus prie kojų suolelio priekinėme kambaryje, su dviejomis atvertomis biblijomis, mes iš naujo pašventėme save Dievui, pilnam tarnavimui, kad galėtume atsisakyti savo pačių valios. Tu nori pasakyti, kad tai yra 59-ieji šventoji dvasia pamokslų serija ir brolis Brankomas visus tos metus pamokslavo, jisai išvarinėjo demonus, Jis turėjo viziją, jis turėjo vaikščiojimą su dievu, turėjo daugiau antgamtiškumo savo tarnystėje, nei bet kuris mirtingasis žmogus vaikščiojęs ant žemės paviršiaus. Ir dabar jis nori atiduoti visą savo valią? Ar jūs suvokėt, draugai, kad tai yra besitėsiantis procesas? Tu nepadarai to tik vieną kartą, tu darai tai iš naujo, iš naujo, iš naujo ir iš naujo. Ar jis nebuvo daręs to anksčiau? Buvo daręs, bet jisai pasiekė kitą posūkį savo gyvenime. Ar jūs buvote toje vietoje, kada pasiekėte tokį tašką, kada jūs turite iš naujo įvertinti, kas jūs esate? Jūs turite pažiūrėti į savo amžių, jėgas, talentus ir pasakyti, Dieve, padėk man įvertinti iš naujo, kas aš esu. Dabar žiūrėkite, brolis Brankamas yra šioje vietoje. Man patinka, kaip jis tai padaro. Taigi jisai įvertina save iš naujo svetainėje. Jis ir jo žmona dabar priklaupė prie solelio. Priekinėme kambaryje. Kentukietiškai tai reiškia svetainė. Aš jums tai išversiu, jeigu jūs jau tokie apsišvietę žmonės nežinote, ką tai reiškia. Priekinis kambarys reiškia svetainę. Brolis Brankamas nebuvo bažnyčioje ar Sabino kanjone, bet jis buvo svetainėje. Jis yra vienoje solelio pusėje, jo žmona kitoje. Priešais ją nėra atversto žurnalo Geresni namai ir sodai, o prieš jį laukinis gyvenimas. Bet jie turi dvi atvertas Biblijas – Man patinka šis simbolizmas. Atvertos Biblijos sutveria atvira širdis. Atkreipkite dėmesį, priekinėme kambaryje su dviejomis atvertomis Biblijomis mes iš naujo pašventėme save. Ne pirmą kartą, bet iš naujo. Iš naujo. Pašventėme save Dievui pilnam tarnavimui, kad galėtume atsisakyti savo pačių valios ir visko. Broli Brahamai, ką tu dar jam atiduosi? kiekvienos negatyvios minties. Kas yra įdomiausia, kad jis tai daro šioje fazėje savo gyvenimo. Jis yra šioje fazėje 59-aisiais. Jis prieina prie kitos fazės panašios 60 metais, prie kitos 62-aisiais. Prieš antspaudų atidengimą jis prieina prie kitos fazės savo gyvenime 63-aisiais Ir viešpas pasako jam, eik, pasišvesk save angelo apsilankimui. Kodėl mes daugiau negirdime apie tai kalbant žinioje? O kaip apie pasišventimą? Žiūrėkite, draugai, mes esame čia šiandieną, draugai. Mums nereikia būti iš naujo išgelbėtiems, jums nereikia gauti šimtosios dvasios iš naujo, jums reikia tiesiog iš naujo pasišventinti prieš viešpatį. Taigi, tu pasišventini, pašventi savo valią, savo motyvus ir atiduodi savo negatyves mintis. Kai praėjusį vakarą mes su Keril atsisėdome automobilį ir kai mes kilome kalva, aš jį pasakiau, girdėto žodžio šviesoje, aš noriu, kad mes iš Dievo malonės pereitume į kitą sferą, kurioje mes galėtume atidėti visą negatyvumą, Mes turime, atrodo, kalbėti apie ligas, apie problemas žmonių, mes turime kalbėti apie tai, tačiau yra vieta, iki kurios tu gali kalbėti ir yra vieta sustoti, kadangi tai taps tavo liudijimu, jeigu būsi neatsargus. Atkreipkite dėmesį, jis sako, ir aš paėmiau savo žmoną tenais už rankos, priešais šią Bibliją ir jos Bibliją, ir aš pasakiau, brangioji. Aš buvau per daug pasaulietiškas, aš gėriau, aš blaškiausi. Aš buvau per daug negatyvus. Įdomu, kiek iš mūsų, jums nereikia kelti rankų, tačiau man įdomu, iš jūsų širdies gelmės, jeigu šventojų dvasia įtikintų jūs, kad jūs buvote labai negatyvus, tokie sarkastiški, nieko gero neturite pasakyti apie kitą ir tai kyla iš jūsų. Tačiau jūs kaltinate visus kitus. Parodyk man tokius žmonės, kurie nieko negali pasitikėti. Aš tau parodysiu, kur juose slypi pasitikėjimo faktorius. Na ką, aš net nemaniau, kad jūs pasakysite amen. Tai tiesa, ar jūs sakote, ar nesakote amen. Stebėkite, brangioji, aš buvau per daug negatyvus. Paklausykite, mane kaltina šventoji dvasia. Už buvimą negatyviu? O aš suprasčiau, už blaškimąsi, flirtavimą su kieno nors žmona, už gerimą, rūkimą. Mes galėtume su tuo susitapatinti, bet už buvimą negatyviu, šventoji dvasia įtikino broli Brankamą, apkaltino, kad jis buvo negatyvus – Aš pasakiau, aš mastau apie ten buvusias voveraitės, aš mastau apie hetiraitį ir jos mažus sunelius. Aš mastau apie tai, kad Dievas padarė. Rodydamas, kad jis buvo Dievas, kuris galėjo kurti. Aleliuja. Aš pamaniau, jūs pasakė man tai prieš daug metų, aš tavęs nepaliksiu, niekada tavęs nepleisiu, jog žmogus nepastos tau kelio per visas tavo gyvenimo dienas. Ką brolis Branhamas daro? Sulygina dabar pozityvumus. Sulygina pozityvumus. ką jis turėjo padaryti prieš tai. Ir tada šventoji dvasia nebūtų apkaltinus. Jėzau, ar tu galėtum paprašyti Angelo Gabrieliaus, kad jis man pasakytų men, nes aš nemanau, kad šie žmonės šiandien tai padarys. Tiems iš mūsų, kurie išsiugdėme negatyvų sarkazmą ir visus kitus dalykus, žinote kodėl? mes pamiršome tiek daug pozityvių dalykų, kuriuos jis padarė mūsų gyvenimuose. Jeigu jis daugiau nebeatsakys į nei vieną tavo maldą, broli sesė, jis jau daugiau yra padaręs, negu tu vertas esi. Jeigu jis daugiau neleis tau pajausti savęs, jeigu jis daugiau tavo vaikuose neveiks, jeigu daugiau tavo poreikio nei vieno neatsakys, jis jau daugiau yra padaręs, negu tu vertas esi. Atkreipkite į tai dėmesį. Viešpatė Jėzau, Ir ši atskirimo ranka tai pasireikš tokiu būdu, kad galėsi pažinti širdies paslaptį, po to tai vis didės ir didės. Po metų tai tobulai pasitvirtino visame pasaulyje ir štai artinasi šis kitas dar didingesnis tarnavimas. Aš pasakiau, brangioji, aš imu tave už rankos. Su Dievo pagalba ir malonė niekados neleisk man būti vėl negatyviu. Ar tu juokauji? Jis paėmė savo žmoną už rankos ir pasakė su Dievo pagalba iš jo malonės, paprašė jos padėti jam, daugiau niekados nebūti vėl negatyviu. Tai yra tikras vyras. Ar jūs galite įsivaizduoti tokį vyrą, didingą vyrą, kuris tai padarytų savo svetainėje, ir tada atsistotų ir tūkstančiam žmonių tai papasakotų, kurie girdės šias kasetes. Aš paprašiau savo žmonos man padėti nebūti negatyviu. Na, kai kurie iš jūsų tokie raumeningi išsipūtę vyrai. Tai netitinka jūsų didvyriškumo standartų. Tu mažas ištyžėlė, tu mažas bailį. O viešpatė, su Dievo pagalba ir Dievo malonė Niekados neleisk man būti vėl negatyviu, leisk man įžengti į šį prabudimą, pamokslauti čia kaip niekados anksčiau. Leisk man pirmiausiai pasišventinti man ir nutiesti kelią žmonėms. O aš garbė Dievui, kad mano paties nuodėmės aplaidumas būtų po krauju, kad mano paties trūkumai būtų po krauju. Atkreipkite dėmesį, kad galėčiau žengti ir sakyti, žmonės, sekite paskui mane. Aš galiu sekti tokį žmogų. Vyras, kuris toks didis, kad negali žmonai mielo žodžio pasakyti, aš tokiu negalėčiau pasitikėti. Vyras, kuris yra toks dvasiškas, kad negali prisidėti prie namų ruošos darbų, aš už tokį nei grašio neduočiau. Jis per daug gilus, kad mylėtų savo šeimą, per gilus, kad mylėtų savo žmoną, jis net nesuvokė Dievo meilės. Kodėl brolis Branhamas nepasikvietė Tylo Osborno? Kodėl brolis Brankamas nepasikvietė Viljamo T. Granto? Pasakytų Ugo, susitikime prie maldyklos. Padarykime tai teisingų būdų. Tačiau tai buvo tinkamiausia, kieno prieš akys nusprendė priklaupti. Priešai savo pagalbininkę. Kai kurie iš jūsų apgailėtiniai vyrai šios žinios, verčite savo žmoną vaikščioti jums už nugaros kaip šunį. Jūs esate šuo. Tavo žmona yra Dievo duktė, tu turi elgtis su ja kaip su karalienė. Šlavė viešpačiui. Jeigu ir toliau norėsi, kad aš pamokslaučiau apie Jėzų, jie mane atleis vieną dieną. Žmonės, sekite paskui mane, būtent. Nenorėčiau pamatyti tokio vyro sakančio, tu eik pats tai padaryk. Norėčiau pamatyti tokį, kuris parodys kelią. Kaip tai padaryti? Ar jūs suprantate, ką jisai sako? Vyras, kuris gali pasakyti, kad aš buvau toks negatyvus. Nesupykite ant manęs, bet brolis Brakamas kovojo su tuo, su buvimu negatyviu. Ir tai nebuvo pabaiga. Jis susidurdavo su tuo iš naujo ir iš naujo. Nagi, vaikai, Tai nebuvo negativumo galas. Šlovė Dievui viskas baigėsi. O ne, jis pasiruošęs žengti pirmin ir susiturti vėl su to pačiu dalyku. Tačiau jisai neleidžia savo sustoti ir pasakyti viskas, aš nutraukiu kovą. Jisai atsistoja, nusipurto ir sako, štai aš žengiu pirmin. Sekite paskui mane. Stebėkite tai, kaip tai galinga, tavo žodžiai, kokie jie galingi. Kiek čia esančių krikščionys, galbūt 95 procentai arba turbūt 100 procentų, pakelkite rankas. Jie yra krikščionys, pakol tu tuo tiki, gerai. Bet tą akimirką, kada pradedi mąstyti, kad nesi. Netikėti, kad nesi krikščionis, bet mąstyti, kad nesi Viešpatė pakeis mūsų mąstymą. Pradedi skęsti būtent toje vietoje. Tai gali nutikti tavo svetainėje, automobilyje, susirinkime sėdint, šetonas idėjas tai tavo proto šią mintį. Tu nesi krikščionis, tavęs tai gali nevarginti, pakol tu pats nepradėsi apie tai mąstyti. Tu net netiki, kad tai yra tiesa, tačiau tu įsileidi tą mintį. Ką aš, gal nelabai geras krikščionis? Galbūt aš nesu, gal aš tiesiog suvedžioju pat save. Jeigu tu nepaimsi tos minties į nelaisvę, ji paims tave į nelaisvę. Ji įves tave į tokią nelaisvę, kad tu jau nebesijausi išgelbėtų. O viešpatė, Ta akimirka, kada pradedi mąstyti, kad nesi, pradedi skęsti būtent toje vietoje. Tai yra metas, kai tavo liūdėjimas yra negatyvus. Dieviškasis išgydymas tęsiasi tik tol, kol kartu su juo tęsis ir tavo tikėjimas. Su tavo išgelbėjimu yra lygiai taip pat. O, viešpatie, kadangi visa iš Dievo yra per tikėjimą, to, kas yra iš Dievo, negalima įrodyti žemiškų būdų. Ar galiu tęsti? Na, mūsų mintis visados yra negatyvios. Mes atsistojame į maldos eilę, aš pastebėjau, mums atsistojusi maldos eilę. O, jeigu, jeigu jis man tą pasakys, ar tai yra šis? O, viešpatie vaikai, aš džiaugiuosi, kad kai kurie iš jūsų negyveno pranašo dienomis. Tokiu būdu, kokiu jūs prieinate prie manęs, vis iš naujo ir iš naujo, kad už jūs pasimelčiau, jūs nužudytumėte vargšą žmogų. Aš esu čia, kad galėčiau už jūs pasimelsti ir tai yra vienintelis dalykas, kurį galiu padaryti, bet labai dažnai jūs tuo sumažinate savo tikėjimą. Bet, broli, do, ne, aš nieko nejaučiu, tau nereikia jausmų, tau reikia tikėjimo. Žiūrėkite į žmonės, ko jie norėjo, ko jie ieškojo, kaip brolis Brakamas buvo čia atskirimo. Pasakyk mano vardą. Tu nežinai mano vardo? Pasakyk, kur aš gyvenu. Na, aš suprasčiau, jeigu tu to klaustum, jeigu turėtum atminties problemų. Bet kam tu reikia tikėjimo, kad jis pasakytų to, kur tu gyveni? Žiūrėkite atskirimo tarnavime, kada brolis Brankamas pakviesdavo žmonės, jų tikėjimas pakildavo, tada jisai atsitraukdavo nuo šalien ir jis sakydavo, te tai lamina tave dievas, brolis, sesė, ir jisai sako, ar jis dar vis dar čia, jis dar čia, kas vykdavo, jų tikėjimas smūgdavo žemyn, tada jis pradėdavo iš naujo, sako, tavo vardas toks, tu toks, tada vėl žmogus ateidavo. O viešpatie. Tokiu būdu jūs nieko negausite. Iš pat pradžių esate negatyvus. Ateikite prie šaltinio pripildyto Manuelio krauju, kuriame panardinami nusidėliai, nusiplauna visas kaltės dėmes. Būtent taip. Ateik su tikėjimu tikėdamas. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Vienintelis dalykas, kurį turi tiesiog padaryti, tiesiog pasakyk ir apsispręsk savo protę, kad tai yra Dievas. Ir Dievas tai pasakė ir aš išpildysiu jo reikalavimus. Ir tai visam laikui viską išsprendžia. Luktelko, aš maniau, kad tai buvo tikėjimas. Tiesiog reikia tikėti, tikėti ir tikėti ir tikėti. Bet jeigu tavo protas neina iš vien su tavo tikėjimu, tu vis tiek negausi to. Arba gausi ir prarasi. Atkreipkite dėmesį, brolis Brankamas atsistojo prieš susirinkimą Čikagoje 61 metais ir sako, kartokite paskui mane. Susirinkimas kartoja. Paskui broli Brankamą, viešpatie, aš tikiu, kad tu esi Dievo sūnus. Aš atsisakau savo netikėjimo. O tai mums taip tinka, nes mes manome, kad mes neturime netikėjimo. Ar būtumėt galėję pakartoti šią maldą paskui brolį Brankamą? Ar jūsų žinios išdidumas jums to neleistų? Pasakytumėte, te būna palaimintas viešpas, man to nereikia. Būtent dėl to tai jums ir nepadeda ši malda. Aš atsisakau savo netikėjimo, aš priimu tave kaip savo išgelbėtoją, aš priimu tave kaip savo išgydytoją, aš priimu tave kaip savo karalių. Dabar aš tikiu tavimi viešpatie, nuo šiol mano liudymas niekados nebus negatyvus. Dieve padėk man. Dieve padėk man. Dieve padėk jiems. Dieve padėk jiems. Dieve padėk jiems. Pamokslas įtaka New York'e. Į gyvenime nukreipsi savo protą ir akis, motyvus ir tikslus į teisingą dalyką, tuomet galiausiai tą teisingą dalyką ir pasieksi. Laikykitės, negali suklysti. Bet atsiminkite, turi būti įtrauktos tavo akys, protas, motyvai. Negali būti, kad tu sakysi, aš tikiu, aš tikiu, aš tikiu. Tu gali tikėti, kuo tik tai nori, bet vis tiek patirsi pralaimėjimą apgailėtiną. Atverskime kitą puslapį. Pažiūrėkime į mokslo sritį, į kurią mokslininkai gilinasi jau 15-20 metų. Ji vadinasi neuroplastiškumas arba neuroplastika. Neuroplastika. Tai reiškia, kad mūsų mintis gali pakeisti mūsų smegenų struktūrą ir funkcijas. Viljamas Džeimsas buvo pirmasis 1890-aisiais pristatęs šią idėją, tačiau ji buvo pagrįsta atmesta tų denominacijų, tiksliau mokslininkų, kurie vienareikšmiškai tikėjo, kad smegenys yra griežtai suskirstyti į plotmes, susietas su atitinkamomis smegenų dalimis, kontroliuojančiamis atitinkamas funkcijas. Į tą dalis miršta ar yra pažeidžiama, funkcija pakinta arba tampa neveiksni, tačiau pasirodo, kad jie klydo. Taigi neuroplastika dabar yra daugeliui priimtina, nes mokslininkai įrodo, kad smegenys yra be galo mokantis prisitaikyti ir yra dinamiški. Jie turi galę pakeisti savo pačių struktūrą. Jei mintys gali pakeisti mano smegenis, tai Dievo mintys galės pakeisti mano kūną. O viešpatie. Atkreipkite dėmesį, netgi tuose, kurie serga sunkiais neurologiniais negalavimais, žmonės patiriantis tokias problemas kaip širdies smūgis, cerebrinis paralyžius, protinės lygos, užsiimdami pasikartojančiomis protinėmis ir fizinėmis veiklomis, gali ištreniruoti kitas savo smegenų sritis, taip pilnai pakeičia gyvenimą. Prisiminkite jūs, kurie esate mano amžiaus arba truputį jaunesni, ar jūs girdėjote ką nors apie terapiją? Kai žmogų ištikdavo smūgis, jį pasiūsdavo namo paralyžiuota. Teisingai? O kodėl dabar mes turime kažką vadinamą terapiją? Po širdies operacijos skirima terapija. Jauti kokį nors silpnumą kūne, gauni terapiją. Kodėl? Nes jį įžengia į naują suvokimą, kad yra tavo smegenų dalis, kuri yra mirusi ir funkcijos yra prarastos, tačiau jie gali iš naujo ištreniruoti tavo protą. Tačiau tai yra labai skausminga. Aš sėdėjau ligoninėje su kai kuriais mūsų šventaisiais ir jiem buvo taikoma terapija ir girdėjau, kaip jie šaukia. Kai terapeutas prašė juos pajudinti koją arba ranką arba kelį, kadangi jų protas sako ne. Bet per skausmą ir sunkumus jie pertreniruoja tą protą iš naujo. Ir žmogus, kuris buvo toks susuktas, suriestas ir ragais, negalėjo net judėti. Jie ištreniruoja jį iš naujo ir jisai išeina, pakelia ranką ir pamojuoja ją. Šlovė Dievui. Jeigu tai veikia fizinėje sferoje, kaip tada apie gamtinę Dievo galę? Viena iš mano anūkių vis dar taikoma terapija ir aš kartais ją nuvežu ketvirtadieniais. Ir aš ten sėdėjau toje vietoje prieš kelias savaitės. Matote, ten daug visokių vargšelių vaikų ateina. Kai kurie negali vaikščioti, kalbėti. Jie paima juos į terapiją, po to išveda lauk ir parodo tevams jų pasiekimus ir jų seneliams. Mano širdis tiesiog dužo. Maža mergytė tokio ūgio išeina ir jos dienos pasiekimas buvo toks, kad jinai sugebėjo pasilenkti ir pakelti kamolį ir paduoti jį mamai. Man ir tau tai nėra didis dalykas, bet jai tai buvo per agoniją, per skausmą, per stresą. Bet tie terapeutai galėjo pasiūsti žinę jos smegenims, kad mes nepriimsime šio paralyžiaus. Mes šios rankos sustingusios nepriimsime, mes norim, kad tu su jie dirbtum. Niekas iš jūsų nežinojo, kad aš esu terapeutas. Kiekvieną kartą, kai ateinate į bažnyčią, aš duodu jums terapiją. Dangiškąją terapiją. Šlovė Dievui. Jūs sakote, aš negaliu to padaryti, o aš sakau, tu gali tai padaryti. Mes galime tai veikti, mes galime nugalėti pasaulį ir būti tuo, ko Dievas nori, kad mes būtume. o susirinkimo galėtų išteni šlovė, aleliuja. Aš pažiūrį tave ir sakau, šlovė Dievui, jie tai suprato. Stebėkite. Tai reiškia, kad kartojama pozityvi mintis ir pozityvi veikla gali perprogramuoti tavo smegenis ir sustiprinti tas smegenų sritis, kurios stimuliuoja pozityvius jausmus. Pasakysi, broli Doni, neminėdama šių mokslinių žodžių, pasakyk man, koks bus galutinis man rezultatas. Tapsi laimingesnis, maloningesnis, Gebėsi pažinti savo nuosavybę kaip Dievo vaiko. Išsilaisvinsi nuo tos siaubingos minos savo veide ir kai aš baigsiu pamokslauti, tavo veidas bus lik apverstas su šypsena. Aš netgi pamaniau, kad žinioje mums praverstų šipsenų terapija. Man rodos, kai kurie iš jūsų pamiršote, kaip šipsotis – Jūs leidote šiam pasauliui tavo problemoms apvokti tave. Stebėkite, daktaras Normanas Doidžas MD aiškiai teigia, kad smegenys turi gebėjimą galinti save perprogramuoti arba suformuoti naujus nervų sistemos takus, jei mes atliksime paskirtą darbą. O tu norėtum tik ateiti į terapiją ir kad tau būtų pasakyta abrakadabra, abrakabrau, aš tave naujų žmogumi padarau. Tad jei tu nori naujų smegenų, tu pats turėsi ir dirbti. O, broli Donė, gerai, pasakyk, ką aš turiu daryti. Ar galime suspėti iki 12? Ne, jau pusė pirmos. Ar gali sutvarkyti mane per 5 minutės? Ne. Iš tiesų, jie sako, kad reikia 66 dienų, kad galėtum išfiltruoti visą negatyvizmą, kurį tu priėmėjai per savo visą gyvenimą. Tai, kad tavo tėtis tau pasakė, arba mama, arba senelis, kad tu nieko vertas, niekada nieko nepasieksi. Matote, dažniausiai pasitaikanti mūsų gyvenimuose klaida yra ta, kad mes kovojame su tomis negatyviomis mintimis. To nereikia daryti, tau reikia jas pakeisti kitomis. Atleisk jas iš darbo. Na, garbė Dievui. Ir kas gali žinoti, ar po viso to mes vis dar turėsim bažnyčią? Žiūrėkite, Smegenys turi gebėjimą galinti save perprogramuoti arba suformuoti naujus nervų sistemos takus, jei mes atliksime paskirtą darbą, tiesiog kaip pratimas, darbas reikalaujantis kartojimo ir veiklos, kad sustiprinti naują mokymosi metodiką. Neuroplastika yra taikoma ne tik veiksmams, bet taipogi ir mintims. Yra dviejų tipų plastiškumai. Pozityvus plastiškumas ir negatyvus plastiškumas. Kaip turbūt numanote, pozityvus plastiškumas yra susijęta su pozityviais pokyčiais smegenyse. Kartojama pozityvi mintis ir pozityvi veikla gali perprogramuoti tavo smegenis ir sustiprinti tas, o viešpatie, ir sustiprinti tas smegenų sritis, kurios stimuliuoja pozityvius jausmus, emocijas. Ir kas žino, galbūt kai kurie iš jūsų netgi pradėsite rankomis ploti. Viešpatė, o tai bent būtų. Mūsų minčių modeliai ir požiūris į gyvenimą prisideda prie savybės vadinamos prisitaikančiaja kompetencija. Dabartinėme NPR segmente, kas šis virukas bebūtų, komentatorius ir gerontologas daktaras Markas Lachs apibūdino prisitaikančiąją kompetenciją kaip mūsų gebėjimą atšokti nuo streso. Na, aš nežinau, kam iš čia esančių to prireiks, tačiau jeigu tau kada nors to reikės, tu bent žinosi, ką tai reiškia. O, jeigu yra toks amžius, kuriame reikėtų mokėti atšokti nuo streso, dažniausiai mes negalime atšokti nuo streso, lik komoliukas atsimuša nuo grindų. Vienintelis nukritimas, kurį mes žinome, tai yra, kada mes krentame stačiai ant nugaros. Ir tai yra gėda. Gėda, aš pasakiau. O po to mes stebėmės ir sakome, Dieve, kodėl tu to nepadarai? Dievas sako, aš tau daviau smegenis, kvailelį, aš tau daviau protą, kad mąstytum su juo, o tu siunti tuos dalykus visame savo kūne. Pagal jo tyrimą šis gebėjimas, asmens požiūris į gyvenimą ir senėjimą, daro didelę įtaką ilgamžiškumui. Mūsų sukurtas senėjimo suvokimas ir gyvenimas, kurį kuriame, statome, gali prailginti mūsų gyvenimo trukmę. Oho. Taigi tada, jeigu aš mąstyčiau savo protę, kad aš esu 56 metų ir jaunėjau iki 18. Mano gyvenimo trukmė vieną dieną susitiktų su mano mintimi. Atkreipkite dėmesį. Viešpatė Jėzu. Psichologai rekomenduoja atkreipti dėmesį į savo minčių modelius. Atpažinęs negatyvų modelį, dirbk, dėk pastangas, kad palaipsniui galėtum pakeisti mintis. Savo protę bandyk pertvarkyti kartojamus negatyvius sakinius į kažką pozityvesnio. Paklausykite, daktaras taip dabar sako. Meditacija ar malda taipogi padeda įveikti negatyves mintis. Šlovė viešpačiui. O viešpatė. Pasakysi, o taip paistalai, ar ne? Truputį žemiau pažiūrėkime, broliai. Brolis Brahamas sako 53 metais, dabar išgydymas tai nėra kažkas, ką tu tiesiog pasakai, na, aš, aš taip tikiu, aš tikiu tuo. Dabar viskas gerai, tai yra geriausia, ką gali padaryti tiesiog protiškai arba tiesiog sakyk, na, aš taip, aš tai matau. Aš to tikiu, aš priimu tai, tada tu jį priimi tai, kai tu žodžių pagrindų kartok jos vėl ir vėl, ištark tai garsiai, kartok vėl ir vėl sakyk, aš išgydytas. Aš išgydytas, sakyk tai tol, kol tu faktiškai tuo patikėsi. O kada tu tuo tiki, tai ir išsipildys. Neturėk neigiamo liūdėjimo. Atkreipkite dėmesį pamokslę žodžio valdžia. Dabar nulenkite galvas. Tai protinis nervingumas. Moteris klausė, ar... ar... ar turėčiau tikėti, kai visados jaučiuosi lik mirštanti. Tu turi tikėti, nežiūrint į nieką. Tai ganėtinai neįprasta. Žinote, vyksta atskirimo tarnavimas ir kažkas dabar atsako į tą atskirimą. Tai protinis psichinis nervingumas. Moteris klausė, ar, ar, ar turėčiau tikėti, kai aš jaučiuosi, lyg tai aš visados mirštanti esu? Ir pranašas pasakė, tu turi tikėti nežiūrinti nieką. Niekados nesikliaukite jausmu, pasikliaukite tikėjimu. Štai kur tu, kur yra trūkumas, brangioji sesė. Aš noriu, kad tu būtum sveika, matote? Tai yra pastovus protinis neramumas. Tu tiesiog turi kartoti. Ačiū viešpatie už mano išgydymą. Kodėl jinai turi kartoti tą? Jinai perprogramuoja savo smegenis. O jeigu tu 40 metų buvai pastoviai maitinamas šitais žodžiais, aš nieko vertas, aš niekada nieko nepasieksiu, niekas manęs nemėgsta, tai visada mano kaltė, tas anas aš kaltas – Ar suvokite, kad ta atmosfera, kurią sukūrei, jinai absoliučiai garantuos, kad dauguma žmonių nenorės būti šalia tavęs. Todėl tos mintys, kurias tu mastai, jos išleidžia tai tavo kūne, tas reakcijas, kūnas atsako ir tu sukuri šią negatyvę aurą aplink save. Tu tiesiog turi kartoti, ačiū viešpatie už mano išgydymą, ačiū viešpatie, kaip jautiesi? Perskaitykite. Nuostabiai. Ačiū Dievui už mano išgydymą. Pasakysi, jinai meluoja, ne? Nežiūrinti tai, kad jos jausmai, depresija, nusivylimas tebe egzistuoja joje. Bet tai yra jos liūdimas. O šetonas nori, kad jinai priimtų tai kaip savo liūdėjimą, visus jausmus, nusivylimą, supuvusi nusistatymą, jis nori, kad tai būtų jos išpažinimas. Aš sergu, aš išvargintas, aš nuviltas, niekas manęs nemyli ir aš nieko nemyliu. Tai tavo liūdimas. Ar jūs suvokėte, ką šis psichologas daktaras Brankamas daro? Jis bando šiai moteriai padėti pamatyti ir atskirti jos jausmus nuo jos liūdimo. Tie iš jūsų, kurie kovojate su priklausomybėmis, rūkimu, gerimu, kas tai bebūtų, neleiskite tam būti jūsų liūdimui. Jūsų liūdimas yra, aš išgydytas, aš išlaisvintas Dievo gale. Viešpate Jėzau, kaip tu jautiesi? Nuostabiai. Ačiū Dievui už mano išgydymą. Išlik tokiu ir tu pasveiksi. Matote, ką turiu omeny? Čia yra ta vieta, kurioje jūs turite peržengti per kliūtis, tai yra kova. Prieš pasiekiant pergalę turi kovoti. Kartais blogio piktos dvasios nori užsilikti. Tai palikta žmonių tikėjimui būdamos Dievo akivaizdoje turi apleisti žmogų, tai tiesa, bet kai jos išeina, jos vis tiek sugrįž. Matote, dauguma iš tų demonų palik žmonės ir ką jisai bando padaryti, jis nori padėti tiem žmonėms išlaikyti savo išgydymą. Angelo akivaizdoje, šalia pranašo, garantuoju, demonas išsigandęs kaip nežinia ko bėgdavo, bet jie žinojo, kad tas angelas nebuvo su ta moterimi. Taigi demonai apleidžia jos kūną, kol jinai stovi šalia dievo pranašo. Tačiau jei sugrįžus prie automobilio, ji pajaučia tą nedidelį skausmą vėl. Ir jinai sako, tai būtų jos liudijimus, sakytų, aš maniau, kad aš buvau išgydyta, aš maniau, kad man jau pagerėjo, aha, ir štai pradeda iš naujo. Atsistokime. Jūsų kūnė yra toks dalykas kaip neuropeptidai. Tai yra emocijų molekulės. Tavo lastelės jaučiasi lygiai taip pat kaip ir tu. Tavo mintis kuria realybę, kurioje esi. Tai, apie ką leisdamas laiką mastai, tampa tavo gyvenimo faktais. Štai kodėl pozityvūs teiginiai iš tiesų veikia. Kartojant savo, paklausykite, kas įvyksta, kartojant savo paprastus, pozityvius, galingus teiginius, pakeičiamas vibracijų, esančių aplink tavo neuropeptidus dažnis, leidžiantis lastelėms geriau funkcionuoti, protui rasti sprendimus, kad pasiekti užsibrieštus tikslus ir visai kūno proto sistemai optimaliai funkcionuoti. Nejaugi visa tai vyksta dėka tavo mąstymo? Kodėl mums taip sunku suvokti, kad viskas šioje visatoje kilo iš mąstymo? Pakeitus tavo įprastą minčių modelį į kurį nors pozityvų ar meilę, kad pašalinti užsiblokavusią energiją, tai leis elektronams išsidėsčiusiems aplink tavo neuropeptidų branduolius siūsti pozityves, gerų jausmų bangų vibracijas ir daleles visame tavo kūne prote. Šios vibracijos prisiriša prie ląstelės receptorių ir leidžia žiniai, o aš čiut nenualpau, kai tai perskaičiau. O, garbė. Amen leidžia žiniai patekti tiesiai tavo fizinę ir dvasinę DNR. Daktaras tai pasakė. Garbė Dievui. Ir žinote, kas visame tame nuostabiausia? Tau nereikia žinoti ir jaudintis apie tos neuropeptidus, neurodetidus, visokius ten tidus. Tau reikia tiesiog mąstyti pozityviai. Aš priklausau jam, aš Dievo vaikas. Aš einu į dangų. Jis veiks mano šeimoje, mano namuose. Dievas pasirūpina visais mūsų poreikiais iš savo šlovės ir turtų. Ir visos reakcijos tavo viduje vyksta automatiškai. Šlovė garbė Dievui. Ačiū viešpatie Jėzau. Pasimelskime kartu. O viešpatie, kokį nuostabų dalyką tu padarėjai, kai tu sukūrėjai žmogų. Kiek dar daugiau mumise yra tų dalykų, kurie dar tik tai bus atrasti. Viešpatė, mums dabar būnant galvos amžiuje, intelekto lygmenyje. Tampa aišku, kodėl dvasinis pritaikymas šių dalykų negalėjo būti pamokslaujamas kojų amžiuje, Veslėjaus dienomis. Sėkmininkai buvo labiau susirūpinę kalbėjimų kalbomis. Bet dabar viešpatė mes esame protę. Viešpatė Jėzau, padėk mums, aš meldžiu. Mes žinome viešpatė, kad tai nėra protas kontroliuojantis materiją. Mes paimame tą Dievo žodį savo širdis ir tikime juo. Atleiski mums viešpatė, Dauguma iš mūsų mes buvome savo pačių didžiausi priešai, ne tik savo vaikščiojime, bet ir savo sveikatoje. Pakeisk mus viešpatė Dieve. Padėk mums, aš meldžiu. Ir te mes norėsime atlikti tą namų darbą. Te mes norėsime atlikti dvasinę terapiją. Mes kalbėjome tuos blogus dalykus daugybę metų savo gyvenimuose. Aš nieko vertas, visi tie negatyvus dalykai yra įskiepini mumise. Ir jie yra skausmingi. Bet padėk žmonoms, padėk vyrams, padėk vaikams. Te tėvai, jeigu reikėtų, susėstų su visa šeima. Ir padarytų taip, kaip brolis Brahamas parodė mums pavyzdyje. Mums reikia iš naujo pašvesti savo gyvenimus. Pozityviam tarnavimui Dievui. Mūsų namai yra pripildyti negatyvumu, mūsų namai pripildyti su tiek daug lygų. Ir labai dažnai aš jaučiu tai, kai aš įžengiu iš šventųjų namus. Tai sukelia skausmą širdyje. Kada aš įžengiu ir vietoj to, kad pajausčiau taiką, aš jaučiu chaosą ir trukdžius. Dalykus, kurie yra netvarkoje, tai, kas yra neteisinga. Ir aš mastau, kaip liūdna. Jie eina į bažnyčią, jie klauso kasetes. Jie atrodo teisingai išorėje, bet kažko trūksta jų namų tvarkoje. Te šie vyrai suvokia, kad jiems neduota galvos pozicija, kad jie galėtų kontroliuoti visus ir manipuliuoti. Kokio tipo atsakymą jie galės duoti šie Dievo sūnus, jeigu tu iš jų reikalausi atsakymų iš jų namų, o juose yra visiškas chaosas. Kaip iš žmonos gali būti tikimasi teisingai elgtis su vaikais, jeigu vyras ją paveda? Namai negalės būti tvarkoje, jeigu vyras jos neįves. Tvarka ne tik televizijos atsisakymė, ar kokios muzikos klausime, ar atsisakymo neteisingų rūbų, atsisakymo tono ar trečio, viešpatė išvalime savo nusistatymo, negativumo išmetimas. Viešpatė ir tame susėdime svetainėje, susirinkime kartu, kaip mes pasakytume, Prie to solelio suklupimas mes melsimės, kad Dievas atstatytų tvarką mūsų namuose. Tas pats Dievas, kuris dvelkė pradžios pirmame skyriuje antroje eilutėje, kada žemė buvo surasta tame chaose po pirminio blogio kritimo. Bet Dievo dvasia dvelkė virš platybių. Ir tobuloje tvarkoje jis pradėjo sutverti dalykus, kurie buvo esminiai, kad žemė galėtų būti panaudota. Tu neatskyri pirmą jūrų. Amen. Tu nesukūrei pirmiausia atmosferos, bet Dievo dvasia judėjo virš gelmių, virš platybių ir pasakė, tebūnie šviesa. Taigi šviesa pradėjo šviesti ir tai buvo įasmeninimas tolimesnių veiksmų, kurie išsireiškė po to. Taigi viešpatė, būtent dėl to mes turime būti apšviesti šviesos savo gyvenimuose, namuose, bažnyčiose. Štai kodėl mūsų gyvenimuose yra kaltės. Būdami apšviesti šviesos mes galime matyti kaltes. Ir tada Elohimas pradės veikti, judėti virš gelmių, virš platybių. Ir atmosfera atsiras. Vandenis bus atskirti į vieną vietą. Bet pirmiausiai mes turime pamatyti, kad esame neteisūs. Parodyk mums viešpatė Jėzų, aš išpažįstu tau savo negatyvumą. Aš jau seniai žinau, kad aš buvau per daug negatyvus, per daug nusivildavau dalykais. Atleis man už tai viešpatie, aš atgailauju prieš tavo vaikus. Padėk man viešpatė Dieve, o mes turime pamokslauti prieš nuodėmę, klaidas, bet padėk man subalansuoti visą tai. Padėk man tėvę nepamokslauti per daug apie vaistų šalutinius poveikius, nes tokiu būdu taps beprasmiška pamokslauti apie vaistus, apie šalutinius poveikius, kad aš nepamokslaučiau. Tai nuvelia žmonės ir jie nebenori tų vaistų priimti. Viešpatė padėk man. Kiek iš jūsų, vyrai, moteris, berniukai, mergaitės, norite, kad Dievas jums padėtų? Kad jūs pakeistumėte negativumą savo gyvenime, pakeistumėte tai pozityviais dalykais. O, draugai, tai nėra protas kontroliuojantis materiją, tai yra Dievas imanti savo žodį, kalbanti savo žodį ir tikinti savo žodžiu. Leiskite Dievui padėti gyventi jumise laimingesnį gyvenimą kaip Dievo vaikui. Nejaugi jūs manote, kad depresija suteikia garbę Dievui, kai jūs tokios nusivylusios sesės, tokios liūdnos, net niekada negalite nusišypsoti, manote, tai suteikia garbę jam? Arba jūs, kai būnate įpuolusios į depresiją, jūs nenorite net susitvarkyti namų, susišukuoti plaukų, išplauti, išmaudyti vaikų prieš susirinkimą. Jūs manote, kad tai teikia viešpačių Jėzui garbę? Ne, tai neteikia jam garbės. O, garbė Dievui. Garbė Dievui bet Jėzaus vardus. Te didis Elohimas prisiartina prie jūsų čia šiandieną. Arba ten, kur jūs transliuojate susirinkimą, arba Pietų Afrikoje, Norvegijoje, Kanadoje, kur tu bebūtum. Te šventoji dvasia nebus apribota šių keturių sienų. Te jis ateis į tuos kanalus, kur jūs transliuojate, jūsų kambaryje, kad tu ir tavo žmona suklauptumėte svetainėje. Jūs ir jūsų vaikai susitikite prie to kompiuterio ir te Dievo dvasia nužengia. Tai jūs atrasite atgaivą viešpatės akivaizdoje. Ir te jūs turėsite atnaujintą savo protą. Dievo galestingumo aš prašau jūs, brolio, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Besitėsiantis procesas iš naujo, iš naujo ir iš naujo. Suteiktai viešpatė Jėzų. Aleliuja. Aleliuja viešpatė. Viešpatė Jėzau, man reikia tavęs šiandieną, tėve. Man negėda pasakyti, man reikia tavęs viešpatė, man reikia tavęs viešpatė Dieve, padėk man būti labiau pozityviu, kad aš būčiau daugiau, pasišventę savo gyvenime negu bet kada anksčiau, suteiktai viešpatė Jėzau. Aleliuja. O, ačiū tau viešpatė Dieve. Ačiū tau viešpatė Dieve. Kiek iš jūsų norite eiti su manimi? Kiek iš jūsų norite pasakyti šiam kalnui jūsų prieš akį? O viešpatė Jėzau, aš noriu būti pozityvesniu pastoriumi, vyru, pozityvesnė šeimininkė, paaugliu, kuo tu bebūtum. Amen. Pripildančių savo burną, protą, širdį, Dievo žodžio dalykais, kad būčiau padrasinimu. Garbinkite viešpatį Jėzų. Garbinkite viešpatį Jėzų. O, garbė Dievui, aš priimu tai šiandieną viešpatė. Aš priimu tai šiandieną viešpatė Dieve. Te mano negatyvus liudymas bus atidėtas į šalį. Tėve Dieve, te mano burna, širdis, protas bus pripildyti pozityviais Dievo dalykais – Aš nenoriu būti milijonieriumi ar turėti daugybę kadilako, aš nenoriu tono ar trečio, bet aš noriu būti Dievo vaiku, kuris toks pilnas tavo džiaugsmo, kad aš turėčiau tą džiaugsmą neapsakomą, pilną garbės, kad aš galėčiau būti padrasinimu kitiems, pagalba žmonėms, kurie yra sužeisti. Suteiktai viešpatė Jėzų, šlovė Dievui. Prieš jūs paleidžiant, ar galėtumėte atsisukti ir pasimelsti, už šalia stovinti asmenį. Galbūt jie atėjo bažnyčią tokie nusivylę, turi fizinius poreikius kūne, negalės, finansinius poreikius namuose, šeimininės problemas. Tačiau tai yra vienas tikintysis, kuris gali melstis už kitą. Ar jūs suvokite, kad yra didelė jėga tame, ką jie vadina patarimo gale? Žinote, kai būnate tarp brolių arba vyras ir žmona, pradeda gėdoti. Tarkim, tu pradedi gėdoti giesmę ir tada tavo žmona staiga užsimano ją gėdoti. Arba jinai pradeda gėdoti ir tai užstringa tavo protį ir tu pradedi gėdoti. Žinote, kas tai yra? Tai yra patarimo gale. O, garbė. Aš nenoriu, kad tu melstumės už save, melskis už juos. Negalvok, o už jį turėtų pasimelsti brolis Donis. Žiūrėk, ta žmogus, kuris stovi šalia tave šiandieną, galbūt tai yra ta diena, kurią Dievas jam paskyrė išlaisvinimą. Melskimės nuo širdžiai. Viešpate Jėzau, šiems tikintiesiems uždėjus rankas vienas ant kito, tai jie užjaučia vienas kitą. Jie turi savas bėdas, problemas namuose, darbose. Viešpate Dieve, te tavo šintoji dvasia aš meldžiu, judės pereis nuo vieno realio ant kito realio, mes mylime vienas kitą. Mes tikime, kad mes kartu praleisime amžinybę. Dauguma tų sesių, jos turi didelę atsakomybę vaikų auginime, Broliai turi savo atsakomybę būti dieviškų vyrų ir tėvų. Jie turi įvairius išbandymus. Šita karta turi didelį sunkumą, aš meldžiu už jaunimą šioje bažnyčioje, sustiprink juos tėvę. Jiems reikia tavo padrasinimo, tavo pagalbos, tavo jėgų. O, Dievo vinėlį, aplankyk, šventąją dvasę mus, patepk. Aš meldžiu ne tik už mūsų sielas, bet už mūsų protus, mūsų mintis, mūsų dvases te mes susijuosime savo protus trienas. O suteiktai Dieve, kad mes galėtume mąstyti kitaip, elgtis kitaip, kad galėtume būti kitokiais Dieve. Suteiktai viešpatė Jėzau, suteiktai viešpatė Jėzau, pripildyk mano protą gerais Dievo dalykais, kad iš mano širdies lobino skrynios galėtų išeiti dalykai, kurie yra nauji, pozityvūs, kūrybingi, suteiktai viešpatė Dieve. Mes mylime tave viešpatė Jėzau. Mes mylime tave viešpatė Jėzau. Mes mylime tave viešpatė Jėzau. Aleliuja. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatį. Ačiū viešpatį Jėzau. Amen. Kiek iš jūsų tikite su manimi šiandieną? Pažiūrėkite, aš noriu jums kai ką pasakyti prieš išeinant. Ar jūs suvokite, šie daktarai, šie žmonės, kurie įžengia į šią sferą mokslo, jie sako, vienas akivaizdžiausių dalykų, kuriuos gali padaryti, kad pakeistum savo gyvenimą minčių iš negativumo. Tai yra, tu turi padėti kitiems. Turi nukreipti savo mintis nuo savo problemų, nuo savo situacijų ir turi padėti kitiems ir turėti socialinę infrastruktūrą aplink save. Žmonės, kurie tave myli ir kurie nepasilieka patys vieni namuose. Ir aš pamaniau, na, jie galėtų apie tai papasakoti žinios žmonėms. Ar jūs matote, kodėl, kai jūs nusivėlėte, kada jūs susirgate, šetonas nenori, kad jūs eitumėte į bažnyčią, jis nori, kad jūs pasiliktumėte namuose, kad jūs gailėtumėte patys savęs. Bet mes to nedarysime. Aš pasakiau, mes to nedarysime. Ir mes negyvensime savo mažame pasaulyje, kuriame gyvename tik vieni patys. Mes padėsime kitiems. Šlovė te būna Dievui. Aleliuja, aleliuja. Jūs mylite jį. Jūs branginate jo malonę. Ačiū viešpate Jėzau. Ačiū viešpate Jėzau. Te būna garbė Dievui. Te laiminas Dievo šventieji, aš myliu jūs viešpatyje. Tikiuosi, kad aš jūsų per daug nesupainiojau. Tikiuosi, kad tai buvo pakankamai paprasta, kad jūs galėtumėte iš to kažką gauti ir nusinešti tai namo, kad pakeistumėte savo gyvenimus. Yra vienas dalykas, kurio aš jums noriu. Visa geriausia. Aš noriu, kad viską geriausia, ką Dievas turi jums paruošęs, kad jis jums tai duotų. Finansai geriausi. Jūsų sveikata, Aš noriu, kad tu būtum laimingas, turėtum džiaugsmą šeimoje, ramybę savo vaikščiojime su Dievu. Aš noriu tau to. Aš noriu, kad tu būtum pripildytas Dievo gale, prieškimu, kad tu turėtum absoliučiai kiekvieną dalyką, kurį Dievas turi įdėjęs tavo sąskaitoje. Aš noriu tau to, kaip tavo pastorius, kaip tavo ganytojas. To aš noriu tau. Man neįdomu, kokius tu pasaulyje dalykus turėsi. Man rūpi, kad tie dalykai, kuriuos Dievas tau paskyrė, kad tu juos turėtum. Te tai laiminas Dievas. Garbinkite viešpatį Jėzų, sugėdokite nuostabi malonę ir galėsime eiti. Eikite Dievo baimė ir tai jis bus su jumis. Jeigu Dievas leis trečiadienio vakarą, mes žiūrėsime vėl į pradžios knygą. O, aš tikiu, išgirsime nuostabius dalykus. Sugėdokime kartu. malonė nuostabi